Za njih je on pripremio džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i za uvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Pitanje se postavlja oko riječi bank. U arabskom jeziku riječ bank, kao što sam izraz kazuje, to nešto sitno, smiješno, zbijeno i tako dalje. E, Kur'an ajet kaže, onaj ko se okrene od Allahove upute, imate smješan život, težak život i tako dalje. E, zasigurno da čovjek okrenuo se od Allahove upute, od Kur'ana Karima, a je sunnata Rasula, ali i sato salam, izi se s na ovome svijetu. Neće znati kako treba da postupa, kamo da može po tome da, da radi kako je ispravno. Čovjek može imati metka, može imati ove slavke, dunjavice, ako mu opet Allah radne sam one stiče. Ali uzvišen je Allah u svoju mudrosti upravo u tome i metku koji je postavljen za svoj sin da bude mu azab u tome i metku. Da mu azab da bude u tome što je postavljen za sin mimo ovoga što je islamu određeno. Dakle, ovo je Allahov zakon. I ovaj ajet se računa u e, ajete koji govore o Allahovim sunnetima, o Allahovim zakonima. Dakle, zasigurno da onaj ko napusti Kur'an i Kerim, ko napusti e, praksu Allahovog poslanika, ali sad selam, islam, tako dalje, taj će imati težak život. Koliko god se nama činio ugačan njihov život i sređenim ako uđemo unutar njega i vidimo, to, to je jedan azab da bi naravno prije, prije djeta. I zato ima ono jedno kažnjivanje, ja ću kaži, u ome e, koje je vezano za imama šatiju. Idući u Misiru, susreo ga je jedan život, jedan židov, koji mu reče koji je bio teškog stanja, osrcan, siromašan i tako dalje. Pa imam šatija, dalje stotine učenika u pratnju i tako dalje. Pa kaže, zar vaš poslanik ne kaže da je ovaj svijet zatvor za vjernika, a uživanje za nevjernika. A ne, pa je suprotno mi kažu, time da aludira da ima što on u takvom jednom i djednom stanju da je on stvari vjernik, malo, malo, malo, malo, a onda imam Kavija kaže, tačno, istina je što kaže Allah poslanik se alejhi To pa u čemu si ti, to pa ti je uživanje prema onome šta će život daje. A ovo u čemu sam ja, ovo je zatvor prema onome šta ćemo imati kao vjerni. I e, ja život imati. Dakle, zasigurno je da nema puta, nima puta Islama, i ako ima doktora nešto je za Boga, sigurno ima. Imamo doktora, evo za doktora pitanje, je četvrina ovako kad ide kraće da možemo što više i ako svako ako Bog da pitan govoriti. Ja da samo, ja se halal. Na mhm. jedno pitanje mi se isko postavilo da odgovorim dozvoljava do se ima situacija u čovjekovom životu kada je kada čovjek želi za sobom vlada teška situacija u tom je slučaju ako čovjek nije u mogućnosti da uči Kur'an koliko ga uobičajno uči e, u tom je slučaju nije odgovoran ali ako čovjek postavi kao zadnje nie tome životu Kur'an, nie ga ne y, uči, pa e, ne čita prijevod Kur'ana i tak ne mi, zasigurno će biti odgovoran. Pa hadisima Rasula Ali Sada Salam spominje se da čovjek koji, y, e, da među najvećim grijesima je onaj grijeh da čovjek ne uči nešto iz Kur'ana pa zaboravi. Dakle, vrlo velika je odgovornost na se Allahove knjige. I zato svi u tome istinu trebamo da se potrudimo, da saznamo. Neki kaže opet ja onda kad sam odgovoran, ako zaboravim neki riječ, onda još to gore. Dužan si naučiti, dužan si to čuvati i dužan si potom i raditi. A ako oni zbog uslova života teški nešto zaboravim, ja nije u njegovoj mogućnosti, drugačiji naučenje nije ni odgovoran. Ako bi nešto i zaboravio. Ali ne smije to biti namjerno i iz nemara prema smisku šta se tačnije podrazumijeva pod izrazom ili pod izjavom, jel? E, Isa a.s. nije imao grijeha ili grijeh ili, ili bio je bez grijeha. Ajde, Vezano za Isa a.s. spominje se u hadisu šafata da su svi Allahovi poslanici kojima su ljudi došli na kijametskom danu da čine šafaat za mi čovječanstvo da počne dan, da počne sud u stvari. E, došli su prvo Adem ale i selam pa se on, pa on kaže e, ja se stidim Allaha jer on se danas rasrdio, nikada se prije to, ovoga dana toliko, niti će se poslije ovoga dana toliko rasrditi. A ja sam uzgriješio jedući s onoga drveta u džennetu idite Nuhu, pa od, odu Nuhu, kaže, kaže isto Nuhu ali selam, ja sam dovu činio protiv svoga naroda. Pa odu onda Ibrahimu, ali selam, Ibrahim, ali selam, kaže, ja sam rekao tri laži. I ako su te njegove tri laži istinite i ne gledate istine. Dugačak je hadis i tako dalje. I onda dolaze do dolazi do Musa, ali selam, i pita i njega isto tako, on kaže, ja, ja se uslučavam Allaha, ja sam ubio e, čovjeka Bigajri hakija, koji je to bio nenamjerno, i onda dolaze do Isa a.s. i on ne spominje ni jedan grih. I u tome hadisu, dakle, ne spominje se ni jedan grih da je učinio Isa a.s. bez ikakvog griha. I zatim kaže, vidite Muhammed a.s. on je taj koji kome je šefaat prihvaćen kod uzvišnog Allaha i onda će seždu učiniti Allahu Đelešanu pod aršom i učiti dove i moliti od Allaha dovama za koje kaže Allahov Resul ja ih sada ne znam ali te Allah dati da ih tada znadaju. I onda će veličati i slaviti i hvaliti uzvišenog Allaha tako da će mu se reći Ja Muhammed irfa ra'sek vašfa'tu šafa'a vasel to'ta O Muhammede digni glavu čini šafa'a da će ti se traži bit će ti odobreno dakle to je taj el maqam mahmud jedno počasno mjesto koje će mu se dati i za koje mi molimo uzvišnog Allaha da mu dadne nakon svakog ezana kao njegov umet. Ako uči tu dobu poslije ezana, Resulullah ali sa sam kaže da ćemo biti šefati. A to je poznata dova Allahuma rabba hadi da'uti tamme والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا دعا koju bi dobro bilo da svi naučimo. Evo ovaj za doktora Gara. Hadis govori o tome da svako ko rekne nešto o Kur'anu od sebe pogriješio Da li su ashabi govorili o Kur'anu nešto što nije rekao Boži poslanik sallam i kako se to tumači? Dakle, ovdje se, bismillah, sallallahu wa sallam, Muhammed, hvala se prije čega kad se to kaže, misli e, da pokaže bez dakle znanja, a kad se kaže znanje, onda e, vi znate da su šarijet tumači Kur'an i Kerim, prvo Kur'an i Kerimom, ako ima neki ajet koji ga brže pojašnjava, ako nema, onda se ide na sunet Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, da se utvrdi da li on neki ajet objasnije ili ne. Recimo, ako gledate kuranski ajet, to je možda bolje Hafiz mogao pojasniti, vidite samo da se govori kako je Allah naredio melecima se poklone Ademu, svi se poklonili, illa i blis. I logički kada pitaš te ajete smatra da je doista Iblis dio od porodce Meleka, jer nema nikakvih drugih indikacija da je on nekakvega drugog. Međutim, ako se uči Kur'an Kerim kompletan, pa se stalno uči izučava i dođeš do sure Keh, do 50. ajeta u kome se kaže o i mi džinni se an emri rabbi. dio zina pa je pogriješio prema gospodaru svome, emru gospodara. Dakle, ovdje govori jasno, eksplicite, otvoreno, sve dio zina. Prema tome, e, Kur'an daje odgovor već i ne treba posljedno dalje istraživati. Međutim, ako nema odgovora u Kur'an i Kerimu, onda se istražuje sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ako i to nekada nije, jer to je nekada ostavljeno da ljudi neke stvari otkrivaju iz drugih elemenata, onda se ide dalje, onda se uzmu e, riječi govora shaba i njihove predaje. I onda se prati to. I kad nema u njima, onda se ide od ulemi. Kad nigdje ne nađemo, onda mi moramo na neki naš traži ali ne da mi tražimo kao što je kod nas, koji god ajet, sva kod nas tumači, ne vidjeli ste. Kod mene jedan husa bio u džematu, sam bio vakile bio hođa, kaže on meni, onaj, ulazim, možda ste čuli zato, ja dolazim pred žamiju, on kaže ljudima, ljudi, proživljenja neće biti. Ljudima on govori, ja rekao, stakfirullah, husa, ti si izgleda tu veliki gdje po šta to uradi čovjek, <laughs> ne igra, nego tebi odmah teubu Allahu svom gospodaru, da ti oprosti, ti iz imana, ti si za nijeku proživljenje, to je jedan od temelja vjere. Prema tome, odmah Allahu kaže, vallahi efendija, to sam ja u Kur'anu našao. Velo havle huso, šta radiš? Neko, molim te da ne taj mushaf koga si čitao i učio, da ne stiga pa ćemo mi zajedno pročitati. Kaže iz akšama ti ja dolazim i donosim. Samo da skratim. I on dolazi odmah iz akšama nosi onaj mushaf od prijevod Kur'ani Kerima od Kauševića Panđe. I sura je Nahl, a on ljudno objašnjava suri Nahl. Rekao, huso, to nije Nahl sura. Kaže, je jes, na, on nahir, u njega nahir. I donese ti moj za džematlija, redovni džematlija u mene u džami i donese taj muslaf, odnosno prijevod, i ja onda čitam prijevod, tamo piše ajet, jedan od tih ajeta, ali će se sjeti na jeziku, kaže, nevjernici govori, i dotačka. i navodni zna, Proživljenja neće biti. Onda uspješni zapor navodni znači, pa onda Allah dalje nastavlja, naprotiv, Allahovo obećanje Znači, suprotno tome, bit će proživljenje. Ali zvuče on hudne slogove čita, ne nije, nisi, govore. I da si on prosto za slogove, on ne vidim ti govore. I produženje neće biti. je, samo to zapamtio. I on ljudima, onaj, dakle, problem je u tome što se ne može kako to maskira, ne može se ajet prekidat, ne može se pola ajeta uzmat kao onaj Meša Selmović u romanu Dervi smrt, onaj svi sud na gubitku i tri tačke stavi. Ne može, jer nije to Allahova poruka. Allah je poruka da svi ljudi na gubitku illa lezina amenu, amenu salihati, gotovo se ubil hak, vatova se ubil sam. Dakle, moraš ovo zanijeti, jer ne tu stati, tu je onaj lan vidjeli ste, i nemaš pravo stati, moraš onaj misl završiti. I nema pravo čovjek tu da stane i završi. Kao što kad mi rekli, ne uzubila la ilaha, nema Boga, nema Boga, ako ne nastaviš illallah, tek potvrđuje to naprijed. Ono to je pravo prekida Jer tako i ovdje, kad čovjek čita ajde, to je računa, dakle, a da ne govorimo je da mora da svaki ajet tražiti pojašnjenje kod oni koji su već više saznali, pa tek onda govoriti. U drugom ste kaže kad pogodio, ti si pogriješio, šta misli da ti pogriješiš? Zato brojna islamska lama kaže da je bida činiti opasniji grije od velikog grije od velikog grije Zbog čega? Jer zato svaki musliman zna da je alkohol haram. Svaki musliman na dunjalku zna. Ali kad ti njemu nešto poturi se podgubom se on ne zna da je to zbilja vjera, na kraju on misli da je vjera, a to je stvari neki tvoj adet ili neka tvoja fikcija. I on onda povjeri i to ode, njegov sin nastavi, njegova čirka. A oni ne znaju što da to nije vjera. To je problem. I to je veći grije. Zbog toga je veći grije, a nije to nešto što je veći možda od alkohola. Ali kad pogledaš na posljedice, veći je grije. Hajde i sad ispravi kod nas da ovo nije islam, da ovo je. Kako da ga ispraviš? Kako? što su pretvorena vremena i se misli da je to tako. Međutim, brojne stvari nisu kao što kaže jedan islam slučenjak, živimo u islamu, klanjamo, u stvari, mnoge stvari u su živimo. A nismo ni svjesni. I zbog toga treba voditi računa, dakle, da u islam se ne ubrizga ono što nije bilo u životu i praksi prvi muslimana, a oni nisu od sebe tumačili Kur'an, nego ono što tumačili, tumačili su prvo na temelju poslanikovi, ali i salam hadisa, na temelju sami ajeta, a onda su oni na temelju učenja, jer su oni živjeli sa ali salamom, najbolje razumijeli njegov govor i razumijeli situaciju u kojoj su bili, mogli nešto reći od sebe, a to su rekli od sebe, to opet pojašnjava samo Kur'an i sunnet. Prema tome, kad to imamo, onda možemo još nešto dodati. Da ne bude kao brojni ljudi, nažalost, koji danas drže drcove po Dunjaluku, pa čak i kod nas, on kaže, ja mislim, ja smatram, ja držim. Znači u to vrijeme on misli, on smatra, on drži. I na kraju fina pol sata govori, govori, govori, govori i na kraju jedan na jedno Kao što kaže Allah u Kur'anu. I ko bilo Allah ne u samom uhu udari na ono što on govorio. I treba Allah da potvrdi njegov, a ne da on kaže Allah, poslanik alaih i on to mi ko Allah i robovi, nadamo se da je ispravno ovo što mislimo da je, da je to to. E onda ti se sa svojim onaj isticanjem ajeta i hadisa ti se malo digneš. A ovako mi hoćemo da smo iznad, evo gledajte, u brojnim predavanjima će se brojne vajde, sve ja mislim, ja držim, ja smatram, ja ovako, ja onako. Pa samo da Allah govori njegov poslanik ali Dakle, prvo se to ističe i onda na kraju samo kad nemamo drugi elemenata mi možemo reći to bi moglo biti u ovom vremenu ovako. Ali na temelju ovoga. Allahu Allah. Mnogim ljudima danas je mrtvo srce koji ajet u Kur'anu razmekšavaju ili potiču ljude na razmišljanje ili imali ajeta koje je Muhammed alaih Svatu učio ljudima i koji su ajeti. Nema sumnje da je učenje Kur'ana poticaj da se srca ožive. A srca se oživljavaju zikru Allahom, Allahovim spominjanjem. A najveće Allahovo tabaraka wa ta'ala spominjanje jeste upravo njegov govor. I zato ćemo vidjeti da je od najvećih načina približavanja uzvišenom Allahu Đelešanu upravo učenje Kur'ana Kerima. Mi imamo jedan rivajet od Hababa gdje kaže približavajte se Allahu čime god i kako god i koliko god hoćete na propisan način, ali nećete mu se moći približiti ničim drugim kao što mu se možete približiti njegovim govorom. Dakle, Kur, Kur'an je taj kojim se oživljava ljudsko srce. Uputa, iman kada dođe u srce, onda takvo srce je živo. <clears throat> Kur'an ajet kaže Ela bi lahi takva innu kulub Zasigurno u Allaha smiruju se srca. Imamo jedan vrlo važan princip u islamu koji je isto spomenut e, u suratul Enfal e, u ajetu koji je prije citiran gdje uzvišeni Allah kaže ja i amen amanu stajibu lillahi wa lir rasuli iza da'akum lima wa wa'alamu o ljudi o, o vjernici odazovite se Allahu i njegovom poslaniku to je upotrebljen izraz istajibu ne eđivu samo odazovite se. Već odmah požitajte da se odazovete. Allahu i njegovom Resulu kada vas pozovu ono što vas oživljava. I znate da Allah ima uticaj. na Allah hulu bejna al i wa kalbi. Ima uticaj između čovjeka i njegovog srca. Wa ennehu ilaihi I da ćete se njemu vratiti i da ćete njemu proživljeni biti. E, ulema kaže da je ovo jedna od najvećih prijetnji u Kur'anu. To znači ako se čovjek ne odazove Allahu i njegovom Resulu, to znači da mu može biti i doći vrijeme da nešto sazna, ali ne mogne to uraditi. Da izgubi svoju tu volju, da izgubi nad kontrolu, da postane iz srca mrtvo. Pa kada kaže čovjeku, pa znaš li da te se to ne smije, znaš li da to Islam zabranjuje najstrožiji. Kaže, znam, ali ne mogu ništa učiniti. Mrtvo srce više se ne odaziva. Može se oživjeti vraćanjem islamu, vraćanjem mojim principima. Ali postalo je umrtvljeno nehajnost, nemarom svojim. I zato ashabima je bio kuranski ajet objavljen Elem je'ni lillazina amenu, en takša kulubuhum li Allahi wa ma nezele al ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم Zar nije došlo vrijeme onima koji vjeruju da njihova srca skrušeno skrušena budu prema Allahu prema njegovom zikru i onome što je objavljeno od istine ili i da njihova srca wala yekunu kelladine i da ne budu kao oni čijima se vrijeme oduljilo pa su im srca postala kruta. Dakle, to su ta srca koja su nemarna prema uzvišenom Allahu Đelešanu, koja će gledati sahatima i sahatima utakmice, zabavne programe i tako dalje i u tome osjeća užitak, a doći na namaz, ako dođe, to je azab. Da se samo obavi, da se kutariše Dakle, živjeti sa islamom, živjeti sa ovim što je uzvišen Allah Đelešanovu propisao. Da osjetiš ljepotu u islamu, ko što Resul Ali Sad Sam kaže, vođu'ilat kurratu ajni fi salah. I najveća radost i sreća mi je učinjena u namazu. Nije gledao što prije da klanja, što prije da se toga oslobodi. Već osjećao je uživanje, slast, ljepotu u razgovoru sa uzvišnjim Allahom To je živo srce. To je imansko, muminsko srce. Ostalo, to su ona srca koja kad čuje nehaje. A ako dođe do njega i sazna, neće po tome raditi. I zato čovjek se mora preispitivati stalno. Da ne zapusti svoje srce, da ne dođe u takvu situaciju da mu postane mrtvo, bezosjećajno. Kako da postigne da se vrati taj život u srce? Prvo zikru Allahom daji da sebe natjera, da svoj nes natjera na ibadete. S početka nije lako. Ali gdje se postižu dereke, gdje se postižu posebni stepeni, postižu se upravo u teškoćama. Između ostalog, kesratul huta ili mesađid, ići pješice u džamiju, što više koraka da učiniš, da se što više grijeha izbriše i što više se vada upiše, وإسباغ isbagu vudu i uzimati avze u teškoćama. Studena voda, e slomi šeitan u nogu. uzim pa uzme avze studenom vodom. Ustao na veće e, da se ne razbudim, da ne uzmem avze uzeću ću i klanjeću. Jer hadis ali za znam, kaže, čovjek koji god legne spavati, šeitan mu zaveže iznad njega tri čvora. Pa ako se probudi i spomene uzvišenog Allaha. Bilo sa kaže od zikra propisanog estagfira la ilaha illallah subhanallah odliježe se jedan čvor. Ako uzme abdes odliježe se drugi. Ako klanja odliježe se treći. A ako prespava cijelu noć onda izutra ustane a šeitan mu se pomokne uho. Dakle, veliku čast od šeitana dobije. Zašto? Upravo zbog te svoje ljenosti i zbog svoga nemana prema zikru Allahu. Dakle, spominjanje uzvišnog Allaha La je zalu lisanuke ben min zikrila. Neka ti je stalno jezik u zikru Allahu. Stalno Allaha Đelešanu spominje. Zatim, ajeti i hadizi koji govori o džennetu i džehennemu. Da stvarno stvarnost toga što je pred tobom. Sutra nam svima treba sad na to mjesto gdje će biti ima fil dženneti o ima fil sejit. Ferikum fil dženneti o ferikum fil sejit. Ili u džennetu i džehennem. Trećih ne ima ima jedna skupina koji su ashabu lara. To su ljudi koji će biti između ženeta i džehennema. Jedan period. Kojima su se izjednačila i dobra i loša djela. Pogledajmo koliko je precizan Allahov kantar, Allahov mizan. Nisu radili ni jedno više dobro djelo da im pretegne, niti su više jedno loše da im pretegne. Da su rekli k od kulhu vallahu, to je deset sevaba kao jedan harf od kuhova Allahu da se rekli. Koliko je Allahovo precizno. I na kraju će Allah, inša Allah, prosti ove stihu u džennet. Dakle, vidimo iz ovoga svega da čovjek mora živjeti sa islamom. Ne živjeti od islama, nego za islam živjeti. I upravo to je značenje islama. Eslim, Allahu se predaj. Prije nego što nešto učiniš, gledaj, jel' Allah Allah ima zadovoljan, uradit ću ga. Nije neću. Ali nemoj gledati da imaš ti svoje ideje, svoje koncepcije ciljeve, eh ja ću svoju vjeru ovako prilagoditi. Na koju godinu uzimam kamate, na koju godinu zakidam državu i ovako i onako, pa ću onda naći otići da se napijem zemzema i neću ni lagati ni ništa više. Ne može to tako biti. Može te Allah iskušat pa da ne dođe kašto. I zato u ovim pitanjima ne smijemo se prema njima odnositi kao prema našem dunjaluku. Ne, nego ovo je pitanje vjeri. Wala te tehidu ajati Allahi huzuva. Ne uzimajte Allahove ajete Allahu vjeru za igru. Olahko shvatajući i tako dalje. Eh, neprijatelji sunneta organiziraju, eh, argumentiraju da se Allah obavezao čuvati Kur'an, ali se nije obavezao čuvati sunnet. Kako im odgovoriti suprotstaviti? Što se tiče ajeta koji govori, naravno, to smo čuli i čini se Hafiz je spomenuo u svom govoru, da Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, obećao da će čuvati Kur'an i Kerim, to se misli naravno čuvati Kur'an i Kerim od bilo kakve preinake jednog jedinog harfa i njegove izmjene. Tiče sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam to je naravno drugi izvor koji nije na taj način prenesen kako je Allahova objava. Kao što znate imate hadisi kuci u kome je govor Allahov ali su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam dakle manija ili sadržaj suština je od Allaha ali je govor nas od poslanika sallallahu alaihi wasallam jer je njemu bilo ubrzano u njegovo srce dakle da to objasni ljudima kao kada vi sad prenijeli nama kako smo ono, imali prilike sad malo prije čut Hafiz došao i tamo klanio i onda prenose evo ga i sad kad je on poručio eto mene samo da klanjam tri rekata akšama svako od vas je prenio svojim riječima što je Hafiz rekao. I on nije ništa izmijenio, suština je ista, ali nije citirao Hafiza od riječi do riječi. Razumijete? Ali je rekao da on klanja tri A Tako je i kuci došao preko poslanika sallallahu alaihi sallam dakle manija je sadržaj od gospodara svjetova ali su riječi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam kada je u pitanju hadis to je došlo također putem jedne vrste objave, ali ne na način kako je Kur'an i Kerim, jer je tu svaku riječ, svaki harf izgovorio Džibril Emin. Obzirom da ima hadisa koje prenose časni ashabi Ridvanullahi ta'ala alaihi mežnain od poslanika alaihi salam nekada čak i onaj, kako bi rekao, manijom sadržajem, dakle svojim riječima, njima je bilo dopušteno, kako kaže islamska olema i veliki muhadisi, zbog toga što su oni znali tečno riječi, znali njihova značenja, znali arabski jezik, znali finese arabskog jezika, znali hadis, Kur'an i Kerim i fikr, i onda je njima bilo dopušteno da nekada izgovore svojim riječima. Oto da imate predaja, vidite, prenosi Ebu Hureyre, prenosi Enes ibn Malik, prenosi e, Ebu Said el hudri radijallahu ta'ala anhu mezmain i vidite mala razlika, ovaj kaže ve, ovaj kaže fe. Dakle, nije problem u tome i tu, to Allah nije odredio da će čuvati svako ve i fe, nego to zavisi od ravija koji prenose da mogu nekada kažu ve ili fe ili što tome, ali neće poremetiti ono što je došlo hadisom. Prema tome, Allah je omogućio da i u sunnetu da se on sačuva putem ove uleme koja je na vrijeme to shvatila. Zamislite sada da nije jedan Omer ibn Abdulaziz pokrenuo pitanje sabiranja hadisa i da se nije pojavio jedan imam i Buhari i muslim gdje bi bilo mjesto sunneta. Ali zar se to moglo desiti? U islamu se ništa nije desilo a da to Allah nije tako odredio prema tome sve što je bilo to je jasno odredba gospodara svjetova dakle Allah je svojim načinom pokazao da je sunnet drugorazredni dakle drugi izvor i da nije kao Kur'an i Kerim u onom smislu jer je Allahova riječ od harfa do harfa Sunnet je došlo na ovaj način da se muslimani malo pobrinu da svojim radom, trudom, putovanjem koje sam malo prije u predavanju spomenuto mjesec dana hoda da pokažu svoj dakle entuzijazam, svoj elan, svoju volju, svoju snagu, svoj sabur, svoju izdržljivost i da na taj način onaj dokažu svoju vjeru. Da pa Allah htio da džuhdom i džuhudom leme i e, dakle sunana da se ostvari i očuva i ovaj Allahov dakle imperativ koji je rečeno u Kurani Kerimu da treba slijediti el kitab wal hikme i sva nema među njima imam šafije smatraju da u el hikme se odnosi na sunnet i da je to isto Allah objavio kao i ovo samo na jedan drugačiji način i da je Allah i ovo očuvao kao i Kur'an samo na jedan drugačiji način preko uleme koja je tačno zna je li ovo hadis ili nije i neko kao što imate naši ljudi kažu pogledaj onoga vadi iz neftalina hadise kad čovjek dobro zna. Veli on izmišlja. Zato što on ne zna i misli da niko ne zna ako on ne zna. Ali ljudi dakle znaju, ako ne znam ja, zna on. Ako ne zna on, ima neki šej koji zna. Prema tome ide se do onog šeja koji zna ili imajući čitavi Allah je dao koji, u kojima su svi hadisi provjereni. I nema jedno da kažemo možda hadis, možda i nije. Ulema ga je ocijenila. I može biti razlika samo nekad iz dali da li je hadis bila Hasan ili Sahih. Tu nekad postoji mala razlika u mišljenjima leme. Ali uglavnom u svim najvećim brojem hadisa lema je saglasna. Ovaj hadis valja, ovaj ne valja. I tu nema razlike. Samo mala razlika da li je baš eh, Hasan eh, sahih Hasan ili Hasan sahih kako kaže imam Tirmizi ili je to sahih kako kaže imam Albani ili kako kaže imam Buhari. Tu je mala razlika i male se nese. Ali dakle i sunnet je očivan kao što je Kur'an samo na jedan drugačiji način i tu ima ovako kad dođete neko kaže ono, neko kaže ono i nama se misli da to nije, međutim vi pogledajte kitabe, uzmite Ibn Hađara, Sujutija, uzmite druge hafize hadisa, sude ćete naći šta je hadis, nije. I kaže se za ovo da nije hadis. Možda ga je govorio neko da shaba, ali to nije hadis, onaj koga je govorio poslanik sallallahu alaihi sallam. Kao što imate brojne hadise, vi to znate, da ne bi sada citirali sa ovoga mjesta da ne bi dovoljili. Mislim da je ovim i na ovo pitanje odgovoreno kako da znamo koji su hadisi tem Buhari i muslima Sahi. Ja tako. Možem ukratko, dakle, nisu svi hadisi, ovaj, dakle, e, nisu samo hadisi u Buhari i muslim Sahi. To da znate u Buhari i muslimu, svi su hadisi Sahi po svoj islamskoj len. Međutim, ima neki zetaka koji kažu za par hadisa da su malo drugačiji. Ali uglavnom, sva ulema i većina u Leme Džumhuru u e, što se kaže, saglasni da, da su jedan i drugi e, sahi e, do, do kraja vjerodostojni. Međutim, imate i drugi e, zbirki u kojima ima takvih vrijednih hadisa i sahi, iako nisu svi zbog toga što nisu e, ostali hadisi, toliko kriterije uspostavili jake, precizne, toliko precizne koje vi danas niste u stanju kompjuterom riješiti, to su imam Bukhari i Muslim radili i znali su ko je radija, komu je otac, komu je mati, komu je dajđa, komu je Amiđa, komu je komšija, kad je umro, ona kad je živio, s kim se družio, sve moguće elemente su poznavali. To nije bilo otkrivanje radi, radi mahana, nego otkrivanje radi vjere. I to kad se otkrije čovjek i proglasi lakcem, to nije onaj koji napada čovjeka zbog čega će odgovarati, nego će, kako je rekao jedan, jel tako, od velikih ljudi, ja ibn na i njemu slični, kada je bio upitan što ti tako govoriš za čovjeka i kažeš, otvrno da je i on kaže, ja volim da kažem to njemu, nego da me sutra Alehi Selam pita na sudnjem danu, što nisi čuvao moj sunet kako je javio Imam Buhari u svojoj jednoj predaji. Prema tome mi, čovjek koji objašnjava, malo prije govori o kupusu, koji govori o jabukama, koji govori o tehnici, on može da malo zglajze i nije veliki problem, ali kad govori o vjeri mora govoriti ispravno, kad prenosi hadis mora prenositi ispravno. Dakle ima hadise drugim zbirkam koji sahi, ali nisu svi. I naravno Lema je sad procijenila i odredila. Imate brojne e, hadijska dijela među njima še Albanija i brojne druge hadise posebno u ranijim stoljećima koji su svako dijelo uzeli i one hadise izuzeli koji su i odvojili na jedno mjesto, Hasan na drugo mjesto, Dajis na drugo mjesto, a Melduate na četvrto mjesto. I na taj način tačno se zna koji je, se može koristiti s koje zbirke, koji ne može. Da li se može ušti Kur'an bez znanja arapskog jezika? Ako da, onda kako? na čovjek je dužan da se potrudi u granicama svoje mogućnosti i okolnosti u kojima živi da uči Kur'an i Kerim. E, nema sumnje da onaj kome je pružena veća mogućnost ima i veću odgovornost u pogledu toga. E, učenje samo Kur'an i Kerima nije dovoljno. Dakle, čovjek uz učenje Kur'an i Kerima, ako ne poznaje arapski jezik, treba da, da sazna i značenja toga će ostvariti pitanjem uleme ili čitanjem prijevoda značenja Kur'ana, čitanjem tefsira koji se danas alhamdulillah pojavili, imamo danas Ibn Kesira e, u skraćenoj verziji tefsir Ibn kefir. zatim imamo e, tefsir od e, Sejid Kutuba, e, Fizral Kur'an u okrilju Kur'ana i tako dalje. Danas imamo od literature ono što zaista čovjek, čime čovjek može da postigne jedno solidno znanje o Kur'an i je vrlo važno za ovo pitanje jeste e, koliko se ko od nas trudi treba da pokušamo da u svojim sredinama obrazujemo onoliko kadra koliko će nam biti dovoljno da nam e, povećaju znanje o Kur'an i I vidimo ovdje da od ovih prisutnih e, većina ili velika većina ih zna jezike država iz kojih su došli. Dakle, neko holandski, neko njemački, neko švedski, neko ovaj ili onaj, ma iz Luksemburga i tako dalje. E, dakle, kad se radi o našem dunjaluku, onda ćemo vrlo lako naučiti te jezike. Kad se radi o ahiretu, o Kur'an i Kerimu, to treba da je zaista preće jedno pitanje čemu trebamo posvetiti veliku pažnju. Kada bi čovjek svaki dan po, po jednu riječ naučio iz arapskog jezika, 363. za dvije, tri godine lijepo je progovorio. Ako ima za to želju i volju i interes, a ako ne ima, sto godina da sjedi nikad ništa neće naučiti. Što znači, treba nam volja i želja za tim i onda trudom će se, ako voda, inša Allah, i postići. Dakle, nije uslov da se poznaje arapski jezik, iako arapski jezik u velikoj mjeri olakšava razumijevanje Kur'ana, kao što se kaže u Kur'anskoj suri, ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين da smo mi Kur'an objavili nekim strancima koji uopšte Kur'an ne znaju šta znači pa ga oni učili ne bi njega vjerovali što? zato što ne znaju harfovi riječi koje se izgovaraju ne znaju ova značenja mi svoje znanje o islamu i o Kur'anu na to ne smijemo svesti Potrudimo se, ako mi kao stariji neki nismo mogli to ostvariti, omogućimo svoje djeci. Organizujemo kurs arapskog jezika, teđvida i tako dalje. Budimo na najvećem nivou. Zašto ograničava se samo na određenu skupinu uleme i gotovo? Ulema svakako nama treba i bez uleme ne može biti. Niti svi možemo biti ulema. To je nemoguće. I nek niko ne misli da, da jednom se to i se postiži. Ali, pokušajmo, nastojimo. Pogledajmo one proklete komuniste, šta su oni radili? Zar nije bio Tito i Moše Pijade i ostali po zatvoru robijali, a oni su prevodili s ruskog jezika i iz drugih, prevodili su šta? Kapital i ostala ona dijela dalaleta. Pogledajmo koja je to bila ideja, iako najgora ideologija, što može biti, kufr, dalalet i tako dalje, ali našla je svoje potpomogače, našla je one koji su stali da je podupru. E tako, Kur'an među nama neće ići borit se i trudit se i nastajati. Uzmišljeni Allah ga poslao nama, da ga mi uzmijemo, prihvatimo i radimo po njemu. I zato potrudimo se, nemojmo se zadovoljavati sa manjima ko možemo postići veće. Kad mogu kaziri učiti arabski jezik da bi se borili protiv islama, zar mi ne možemo? Ono što doktor Marov je spomenu, puno više u današnje vremenu, prije nisu mogli. Ali u današnjem vremenu puno više truda ulažu u pogledu Kur'ana i Sunneta nego što ga mi ulažemo. Jer, znate da je najpoznatija knjiga po kojoj mi danas radimo i koju koristimo za pronalaženje hadisa, a to je knjiga El Mođem El Hadis, knjiga po kojoj po jednoj riječi pronađeš, pronađeš hadis. Da su je sastavili ko? Upravo ti orientalisti, medicinski, 50 godina su na nju radili. Zašto? Da bi uporedili hadise Božih poslanika, ali sa sam i na taj način dokazali, pokušali dokazati kontradiktornost. Da, da jedan sa drugom suprotstavlja. Da je na jednom mjestu rekao mjesto, na drugom za isto nije. Pa da kažu, ej, izmišljio je o sebe. Nisu uspjeli, alhamdulillah. Ali pogledajmo koliki trud oni ulažu, a šta mi radimo. Obrazujemo pa se, nemojmo se zadovoljavati jednim dersom hektično, dajmo više knjige koje izađu literatura, čitajmo ih, kasete koje dođu, ove dersove, ako mi ne možemo otići i obiti često našu rodbinu, ovaj ders koji se snimi pošalji nek čuju kao da su bili prisutni, na sve načine mi pokušajmo ovu Allahu vjeru proširiti drugima. Zatim Allah. Kakav je poslanik Allah stav prema ljubav u islamskom braku? Da li je to važno ili mi. Dobro se nas je puno mladi. Ja sam A i starima treba pričati. Nije sad samo pričati. odgovoriti što je moguće, onaj, dakle, brže. Poslanik sallallahu alaihi sallam je uzor nama u svim elementima i segmentima života, također u pitanju poroci, u pitanju braka i za njegove supruge, časne e, majke vjernika, one su kazale da niko nije bio bolji prema njima od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vi znate kada je eh, Ebu Seleme umro jedan poznati ashab radijallahu talanhu, onda je eh, ummi Selema eh, kasnija supruga poslanika alaihi selam bila u velikom jadu i tugi. I ona je ipak očajavala svojim mužem koji je bio strahovito blag i lijepog odnosa sa Poslanik alaih salam, tješeći nju, kaže joj, umi selama smiri se i moli Allaha da ti dadne boljeg od njega. Kaže, ja Rasulallah, zar ima iko bolji od njega? I onda je poslanik selam nakon izvjesnog vremena ponudio brak da na taj način utješi umi selemu i da na neki način nagradi njen trud i njenog muža i to je počast bila za svaku ženu u to vrijeme da bude supruga Allahov poslanika sallallahu alaihi sallamu i nakon izvjesnog vremena kada je oženio nju Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ona je izjavila ja nisam mogla shvatiti te riječi alaihi da može neko biti bolji od, od Ebu Seleme kad sam se udala za alaihi salama vidjela sam da ima bolji od njega dakle svojim postupcima svojim djelima, svojom ljubavlju niko nije mogao nadmašiti poslanika sallallahu alaihi sallam ovo je samo jedan primjer dakle, da, koji nam ukazuje na toliku ljubav koju je alaihi sallam pokazivao sprem žena još drugi primjer uspud da spomenemo kad smo kod toga koji će nam ilustrirati ponovo tu ljubav, jedna lijep odnos sam žena, jeste da je poslanik ali salam to vi znate imao više žena nakon Hazreti Hatiže. Dok je bila Hazreti sad je Allah talanha, nije imao ni jednu drugu ženu. Nakon njene smrti imao je više žena, vi znate, iz brojnih razloga. E, jedne prilike to opet pokazuje da su i žene poslanika Alehi salatu Veselam naše časne majke da su imale jednu vrstu ljubomore i to je prirodno to je prirodno i ljudski. Jedne prilike je poslanik Ali Salam bio kod Aiše u njenoj sobi. Vi znate, kad god bi poslanik Ali Salam obilazio svoje žene, onda bi ta žena kod koje je bio taj dan i tu noć spremala hranu za svoga muža, odnosno poslanika, sallallahu alaihi Sallam. Tu noć je poslanik alaihi salam bio kod Hazreti Aiše, radijallahu ta'ala anha. I u tom momentu Allah je dao da je e, Safija, radijallahu ta'ala anha, da je ona, čini se Safija da je bila u talanha, da je skuhala nešto u svojoj sobi. Kad je skuhala nešto joj se plaho učinilo da je ukusno. I sad žao njoj da poslanika ali sela mikroba tu hranu. I veli onoj djevojčici koja je služila nju, hajde molim te ovo odnesi poslaniku ali sela nek malo proba. Jer ni, odavno joj se nije onaj, tako učinilo da je hrana ukusnija i ljepša ispala, pa joj prosto žao da ali sela malo ne isprava tu hranu. Kad je odnesio ovaj tanjir hrane, poslaniku Ali malo i on proba ne pokusi ovu hranu, plaho mi je lijepo ispala. I zato dok Ali dođe kod nje narod, obajati će hrana, pa neće možda uspije drugi put tako. I mala je ta curica donijela, ona je pojavila se iša na vratima, evo kaže, Safija je poslala ovaj hranu, poslaniku Ali Salam da proba, a iša je udarla tu djevojčicu po rukama i tanjir je se razvio i hrana se prosula. Poslanik ali sam gledavši to nasmija se i kaže a iša kupi novi tanjir i vrati nazad Safiji i nemoj to više činiti. Dakle, vidite, mi bi u tom momentu možda nastupili grubo, možda bi zagalamili, možda bi ženu i ako treba fizički onaj prijedli zato što je ona tako nastupila. <laughs> Međutim, isto poslanik, sallallahu alaihi sallam, i u tim momentima i nije nastupio grubo, nego na jedan lijep način, nasmio se, znao je za taj osjećaj koju ženama ima jednu vrstu ljubomore koja je ljudski da postoji, pa čak i u onaj, našim majkama, a suprugama poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i na taj način, dakle, pokazao kako je bio pažljiv prema, dakle, i pokazivao ljubav prema svakoj svoji svojih žena i to treba da nama bude e, primjer. Da ne govorimo o ljubavi sama Iše, odnosno, pardon, pram Hatize radijallahu talana, koji je stalno spominjao, koji je stalno spominjao, prema tome, taj odnos je za nas, naravno, paradigmatičan. Dakle, on je primjer i svi onih nama u odnosu sprem naših žena. Da li je dozvoljeno klanjati ženi u pantalonama? Da li je dozvoljeno ženi ići na hađ bez mahrema? To je za doktora pitanje. Nema veze, to je... Ja mogu to ženska pitanje odgovarati hađi Normalno da žena se e, ne može prispodobljavati, ne može oponašati e, muškarce. Dakle, pantalone su od e, odjeće muškaraca, tako da kao što i neće nositi uobičajeno, tako neće posebno ni u namazu ih nositi. Dakle, to je, to je e, princip vezan za za klanjanje za klanjanje pantalonama. Što se tiče e, obavljanja e, obavljanje hađa ženi, kaže hađu ili umru bez mahrema. Oko umre svakako da ovaj oko umre žena neće otići na umru bez mahrema E, ali što se tiče hađa ulema se oko toga pitanja e, ima dva mišljenja. E, ono što je e, ono što je jače u ovome pogledu da islam e, stavlja uslove za hađ. Ti uslovi su ezadu ar rahile. Znači da žena ima obskrbu i da ima prevozno sredstvo i da je slobodan put. U tome se dodaje treće, a to je u svakom slučaju i da postoji mahrem, osobito u uslovima u kojima danas žene ovaj idu na hađ gdje ima e, oko 2 ili 3 miliona e, osoba koje učestvuju u hađu gdje je žena podložna e, raznim teškim situacijama i tako dalje. U najmanju ruku ne preporučuje se da žena ide na hađ bez svoga mahrema. A ovo je i tehnički riješeno tako što danas ne izdaju vize bez, bez mahrema. Dakle, potrebno je e, vjenčani list dostaviti ili drug, e, drugo nešto što ukazuje na to da žena ide sa, sa mahremom. Zaista vidjeli smo iz iskustva godinama obavljajući hađ da e, je ženama, da ženama ne mogu žene priteći u pomoć u takvim situacijama. Na takvim situacijama gdje je potreban mahrem zaista da bude u ženi i razboli se i tako dalje. Da li je dozvoljeno klanjati ako imamo kremu na licu, a i ako u njoj ima alkohol. Možeš vratiti da. Ajde, se U osnovi alkohol vodi se rasprave ili on ili nije. Jer da li je sve što je zabranjeno i nečisto samo po sebi ili ili ovaj nije nije nečisto po Osnova u stvarima je da su one da su te stvari čiste dok se ne, dakle, osnova u ovim svim e, stvarima koje se upotrebljavaju u čovjekovom životu jeste da su čiste, osim ako dođe neki dokaz da nisu čiste. Dakle, u tom je slučaju, ovaj, što se tiče samog alkohola, s jedne strane imamo zabavu da se alkoholom liječi, dakle nema liječenja alkoholom kao alkohol, ali s druge strane ne imamo dokaza da u tome, ovaj, da je on nečist, kao nečistoća jedna. Dakle, ako uzmemo jedno i drugo, u svakom slučaju ovaj nemamo dokaza da bi to moglo biti nečisto. Allah najbolje zna. S obzirom da je ženi i muškarcu naređeno da, da ikre, e, da li žena može studirati s obzirom da na studiju ima i muškarac? Da doktora je ovo napravljeno ovako e, vi znate otprilike narav islama zbog čega je zabranjeno e, odvajanje, odnosno dozvoljeno, odnosno naređeno odvajanje žena i muškaraca u islamu. Nije to da se na neki način e, fizički toliko, odnosno da se tako odvajaju da na taj način mi pravimo veliku razliku žena i muškaraca. Nego sve što je Allah učinio, to je učinio da zaštiti i muškarca i ženu i da zaštiti moral na ovome svijetu. Prema tome vidjeli ste da tamo u Kurani Kerimu već se sasjeća e, zlo u korijenu. Vola takrebu zina. Ne kažete se nemojte činiti blud, jer kad prilike ispadnu onda obično, obično se nešto učini što ne valja. I zato e, lijepi šarijat dakle zabranjuje ili sasvije zlo u korijenu kada kaže vola takrebu zina, nemojte se približavati bludu. Dakle, sve što vodi u blud automatski postaje haram. Prema tome, odvajanje postaje haram. Makar ti garantirao, kažeš ja to, inša Allah, ta'ala, tako mi Allaha neću približiti to ženi. Ali si se zaključio u kuću sa njom. Ono ti postoje haram, makar ti ne približio. Jer kako zna da se šeta neće prevariti i da ti nešto neće učiniti. Također odvajanje ili e, sjedinjavanje muškaraca i žena na raznim sastancima, školama i slično tome. Međutim, treba opet računa o tome da je dakle Islam to poduzeo da bi zaštitio muškarca i žene i sve ono gdje, gdje neće doći do nemorala na neki način islam tolerira a tamo gdje će doći do nemorala to zabranjuje makar to mi pravdali učenjem Kur'ana i raznim drugim ovaj, pardovima koji su napropisani u Kur'an i Kerimu jer se ne može jedan i bad zadržavati na nešarijetski način Međutim, problem je kod nas, mi kad živimo u ovakvim sredinama, kako to ispuniti? Kako ispuniti taj fard da i žena uči kao muškarac, jer ona nema ništa manje pravo niti obavezu da uči kao i mi. Prema tome, nju se mora omogućiti. Ne možemo mi ženama zabraniti reći vi ne možete zato što ima mi a mi možemo. I mi muškarci idemo, a one na neki način zaostaju. Prema tome, njima se mora omogućiti. Ono na hadisu koga spominje Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, la ilmi faridatun ala kulli muslimin, e, sva ulema smatra da se ovdje podrazumija pod ovo ala kulli muslimi, dužnost e, izučavanja nauke dužnost svakog muslimana, misli se na muslimana i muslimanku. I zato se u nekim rivajatima spominje muslimin u muslima ti. E to muslima tim, kaže islamsko ulema muhadisi posebno, da je dodatak, da to ali islam nije izgovorio, jer se njim podrazumijeva muslimin i musliman muslimanka. Kako god je njoj vjerovati i muškarci vjerovati, kako god je nama i njima, kako god nama učiti i njima je učit. E sad mi moramo ženama obezvijediti načine, obezvijediti mogućnosti. Ona kako god mi učimo mora ima da uči. I ne može se onaj, razumijete, ostavljati žensko čeljade i reći, eh, nemamo mi uvjeta, mi moramo raditi uvjete. I zato sam ja negdje govorio, braći, svoje kažu mi, ona nemamo zato uvjeta, imamo mi uvjete i zato. Mi možemo naći načina, mi možemo danas u ovim sistemima koji se nazivaju demokratskim, iako to nije prava demokratija, ako to nije prava sloboda. Međutim, možemo iskoristiti ono što možemo. Allah je dao da oni u mnogim svojim zakonima omogućavaju to, da mi možemo tražiti, jer obično što je demokratija? Vladavina većine. I kad većina muslimana u zemlji traži da budu ženska sela dodvojena ona to kroz na ovakav sistem koji je danas u zapadu već može u velikom ostvariti. Mi se moramo izboriti za to. I na zapadu da naše djevojke, naše žene da studiraju da uče i da im se omogući taj način da ne dođe do fitnika. E kako to ostvariti, to je sad pitanje naše, to je na nama obaveza. Ono što je Kur'an rekao zna se svima i sunnih poslaniku, ali svima i E kako sad mi ostaviti po strani, a samo mi napredovati u tom pogledu. A nemamo načina da to radimo na ovaj način kako se danas radi, gdje se fitne pojavljuje, gdje se pojavljuje nemoral. Dakle, moramo ne nemoral, a moramo osposobiti naše žene i majke da budu prvi pedagozi, prvi psiholozi, prvi ljekari, našoj djeci i ostalima. Samo tome, kako to ostvariti? To je pitanje za razmišljanje, to je pitanje recimo za ove skupove, da se pokuša naći način kako to ostvariti. Evo recimo kod nas čak i u zemljici i drugim mjestima, gdje većina muslimanskog življa. Imate da nastavnici recimo naređuju curicama u osnovnoj školi da se skidaju i da moraju biti u onoj sportskoj opremi, onoj, vidjeli ste, koja je daleko, daleko onaj, e, ispod tog nivoa običnog čovjeka, tamo muslimana. Međutim, tamo gdje god je roditelj reagovao, neko je nekoliko ljudi otišao direktor, svi su dozvolili da ta djeca u trenirkama rade, ako i nije dovoljka pokrivena da radi u trenirci i, i da se ne, ne na način kako to želi taj dotični nastavnik. I suda se gotovo uspjelo. A tamo gdje ne reaguje narod to ostane i to prolazi. Samo tome mi moramo svoja ta prava koja imamo, na što imamo pravo ostvariti. A samo gdje god je fitne mora se izbjeći. Samo da žena ide u džamiju, ako pa će biti fitne, to je, ona, ona neće ići u džamiju. Vi znate, Slani kada vam kaže, nemojte zabranjivati Allahovim robinjama da idu na jaci i na saba. Međutim, u vrijeme Azrete iše, ona kaže, zabranite ženama da idu u džamiju. Kako ćeš ti zabraniti ono što je Ali vam dozvolio? Kažu, Kaže da su žene se ponašale u njegovo vrijeme ovako, on bi zabranio. Prema tome, ako nema pitnice ide u džamiju. Ima fitne, i u džamiju zabranio kamo u školu. Prema tome, mi moramo dozvijeti mehanizme da ne dođe do fitneta i nemorala. Ako dozvijedimo, žena može slobodno, ona je dakle da studira i da radi. Ako ne možemo to dozvijeti, onda je bolje sačuvati dakle, moralni kriterije, sačuvati minimum vjere, nego onaj dopust da ima neke informacije, a da ode van svoje vjere. Kada musliman sa katolkinjom možemo, da li je dozvoljeno vjenčanje, e, da li je dovoljno vjenčanje samo opštinsko ili mora i šarijetsko? Ti živiš na zapadu, znači. Na ovo prije pitanje koje je spomenuto, bi se o kreme e, na lice kad žena klanja. U svakom slučaju bolje da se toga ovaj, Drugo, vezano za katolkinje, e, iako e, kršćane, kršćanke i židovke u osnovi, iako je to E, načelno dozvoljena u islamu, ali islamska olema je postavila uslove kod gdje sa njima. E, ti uslovi su, među ostalog, da oni nisu od onih koji su sa nama u ratu. To znači nema gdje sa hrvaticama niti srpkinjama koje su čiji su bili muževi, očevi i tako dalje u ratu sa, sa Drugo, e, drugi uslov jeste <clears throat> da je musliman e, taj koji će ispunjavati vjerske propise u tome, braku, a prije svega koji će e, djecu odgajati u, u takvom braku. Dakle, ta žena prilikom e, takvoga braka sigurno da ima i načina da primi islam. I treće jeste da ta žena koja kaže da je katolkinja i židovka, da ona nije komunistinja ili neke druge ideologije, iako su njeni roditelji katolici, židovi i tako dalje, ali često se dosi da danas se nosi samo ime kršćansko ili židovsko, a da oni ne imaju od te vjere ništa. Već su komunisti i, i pripadnici drugih ideologija, budisti, Hari Krishna, svjedosti Jehove i tako dalje. Svakako da sa takvima, dakle, koji ne ispunjavaju ove uslove koje je Ulema postavna nije dozvoljeno da se živi. Drugo, da li će čovjek e, se oženiti, dakle da li je dužan šarijatski da se oženi pred imamom ili kadijom i tako dalje, e, da li je dovoljno u opštini da se oženi kad ženi takvu, dakle ženu, djevojku koja ili kršćanka. U osnovi e, dužan je musliman da ispoštuje uslove i šartove koji su postavljeni prilikom braka. A to je to da budu dva pravedna svjedoka da je mehr zagarantovan koji će se dati toj osobi i velik da postoji. To jeste da ima e, staratelj koji će dozvoliti e, toga braka sa te ženske strane. E, svakako da to se može ostvariti e, pred imamom ili pred ovlaštenom osobom, pred ulemom, alimom, nekim i tako dalje. U ovom slučaju, dakle, nije dovoljno što je ona to što je ona e, kršćanka ili židovka, da se samo u opštini vjenčaju, već je potrebno pred imamom da se to zabilježi. Drugo važno pitanje prilikom e, ovakvoga braka. Jedno pitanje... Dakle, uglavnom je ovo pitanje podiže, ne se sada produža, u njemu, uglavnom potrebno je da se vjenča i pred ovim i pred šerijatskim. S tim što naglašavam ovdje da imamo slučajeva gdje čovjek se vjenča pred i ništa više se ne vjenča, ništa više ne uradi. I onda imamo jednog sistema državnog koji bi takvu osobu prisilio da ispuni obaveze, da daje alimentaciju, što je šarijetom svakako utvrđeno prije nego što oni to ovaj utvrđe, utvrde, što znači što, e, djeca koja ostaju kod te žene potrebno je da otac plaća majci i da izdržava to djete da se ostvare prava i tako dalje e, i zato je potrebno da iako mi e, u osnovi e, ove sudove mimo šarijetskih da oni nisu ispravni ali je potrebno nečim da, da se garantuje nekom vlasti da se garantuje ispunjenje onih prava koja i onako šarijet ovaj garantuje Dakle, brak nije nikakva formalnost da se dođe tamo predođu ili kao što nekada imamo slučajeva i to posebno upozoravam tajni brakovi. To je haram u islamu i ne smije se to činiti jer brak mora biti oglašen. I ne možemo sada nas dvojica kolega se sastati trojica, hoćeš mi biti svjedok i otići u kuću mlade i niko ne zna i ništa više. I zato je prilikom braka dozvoljeno da se čuju dekovi. Defovi za žene. Dakle, od muzike nije dozvoljeno slušati osim I tada to prilikom tih svadbi da bi se oglasila ta svadba da ona ne bi bila tajna. Sutra kad te vidim sa tom ženom, da ne kaže onoga hoda i uza se. Nego, to je njegova žena, svi znamo i tako dalje. Dakle, ne ima tajnih, ne ima tajnih brakova. To mora biti javno oglašeno i da budu garantovana prava jednih i drugih u tome braku. Ako je žena u mjesečnom tikusu, tikusu hajsu, dakle, e, da li i, žena i muž smiju malo intimnije jedno drugo dodirivati? Kad da ili ne dovoljno. Što se tiče što se tiče žene, kada je u posebnom periodu, kada ne klanja i kada ne postoji, dakle u periodu mjesečnog pranja i hajda, nema smetnje da čovjek živi sa svojom ženom i čini isto ono što radi i kada je ona čista, osim e, potpunog onog e, odnosa koji ima. Dakle, može sve drugo raditi, osim što je žena duža da, da prekrije od pasa pa do koljina. I tu je ovaj neće uopšte e, dodirivati. Ostalo kilo je dozvoljeno. Ovdje u Njemačkoj ako su zaposleni oba vrašna para plaćaju porez na zaradu jedan od njih na primjer 50% e, poreza pa da li, je dozvoljeno povrati jedan dio novca sa potvrdama na račun roditelja koji su već ala rahmetile preselili. <laughs> ta Ja sinom sam sam se uvijek, ja ne bi ukođen. Još da preskočimo. Najvažnije je da se sa Allahom sa wa Vatala ovdje ne igramo. E, pitanje ugovora je ovo. Ja ih allazina na uku bil okud. Ovi koji vjerujete držite se ugovora. Kada su mušnici došli pred e, Herakla i pita i e, predvodio ih Sufjan i kaže Herakl a je li taj koji se predstavlja za poslanica, je li ikada ugovor prekršio? S kim? Kaže on, da se nigdje mogao, rekao bih, laž za njega, nisam mogao. Osim tu, malo sam iskoristio priliku i kaže, mi smo sada pod ugovorom. Pa ne znam, hoće li ga ispoštovati ili neće. Nije rekao, ispoštovao je ugovor uvijek, u prošlom vremenu, nego ne znam, hoće li ga ispoštovati tada je tu sam jedino pokušao da, da u ubaci. Što znači dužnost je muslimanu da ispoštuje ugovore, radi se i ugovori u pogledu muslimana ili nemuslimana. Jedino što ne smije biti u ugovoru što se ne može ispoštovati, to je kršenje Allahovi i tabaraka wa ta'ala propisa. Dakle, ugovori koji su zasnovani na haramu, koji dozvoljavaju haram ili koji zabranjuju halal. U tom je slučaju nije nije مِئَةَ Ne ima tu ovaj, makar stotinu uslova bilo, to nije ugovor koji, ko, koji ovaj, može biti ispostavljen. U ovom slučaju, ljudi koji su došli ovdje da rade među nemuslimanima, došli su pod određenim uslovima i garancijama. Ti kao radnik ovdje, ako ne radiš mjesec, dva, da će ti oni da imaš ovu vrstu i novu pomoć. Imaš pomoć dječji dodatak, imaš pomoć za bolesničko, imaš pomoć za, za porodinsko i muško i žensko. To je možda nepoznato našim gostima, ali ovdje, molim, još do toga negdje nije došlo, negdje jeste došlo do toga da i muškarci dobivaju porodinsko, pa čuvaju djeco kod i tako dalje. Uglavnom, hoću da kažem, ovaj, u velikoj mjeri gleda se da se, da se ostvari ovdje prava i ne da ti neznačnostično značilo pravo ipak je e, na neki način pravna država i možeš suditi predsjednika državi. možeš tužbu i niko ti to neće ovaj, spriječiti. Traži svoje pravo. Ti što je problem ako ti svoje pravo ne znaš i ne tražiš da nikad ti ga on neće dati. To, to je jedno pravilo ovdje. U tom slučaju da nije dozvoljeno da uživa mimo onoga što je ugovorom dogovoreno i što je poznato. Što znači ako bi se otkrilo da je uzeo to bio bi na neki način sankcionisan, kažen i tako dalje. Osim u slučaju, ako je ista ta država njegovo pravo zakinula. U nama kaže, dozvoljeno mu je uzeti u onolikoj mjeri koliko je zakinut u svojim pravima, ali pod uslovom da to ne izazove veću štetu od, od dobivanja koristi. To znači da će se reći, pa pogledajte, lopov, tako dalje i tako dalje. Nego samo ako si siguran i bezbjedan da možeš vratiti u onolikoj mjeri ukoliko, ukoliko je tebi svoje pravo oduzeto. Ali ti ne možeš svak sebi svoja prava određivati, nego to treba ipak pitati i treba poznavati i, i tražiti svoja prava da ih ostvariš. Hoću nešto da naglasim, a to je krađa je krađa, krađa je haram i krađeni metak je haram i metak. Znači da ga muslima ne smije upotrebljavati niti smije tim nekom svoju porodicu hraniti. A plus dodatno tome da li bi iko od nas dozvolio da se kaže za muslima na krade. Znači ne tih, para da ponizi svoju vjeru, da ponizi one principe za koji stoji. A to mu na kraju krajeva i nije, nije ni dozvoljeno. Ako ima pravo koje koje mu i onako pripada da se ga traži, inače mi smo došli u mjesto gdje žive nemuslimani, a hoćemo tu da uspostavimo i islamske propise. Dakle, u ovom slučaju čovjek je došao svojim nekim grijehom ili nekom svojom slabošću na ovo mjesto da ovdje živi, treba nastojati prije svega da ovdje stalno se ne uvatani, već da bude ovdje privremeno, imao državljanstvo i nemao, i da se odavde, inša Allah, kada Allah odredi da ide među muslimane. Jer kasnije, kasnije, hvata se za glavu, čupat kosu, kad djeca odu u Jugendam, u tu jednu ustanovu, gdje jednostavno ga ona zaštiti da su protiv i i roditelj više nema nikakva utjecaja na svoje djete. Kasno je sutra kad djevojka ode za kafira, kasno je sutra, onda neće pomoći ni taj Kindervaj Hilfe, neće pomoći ni ovaj, ni onaj, zaista ćeš ti odgovarati pred Allahom za sebe i za svoju porodicu. Kur'an i kaže Ja i juhal ladina amanu kuam fusakum ahlikum nara. Boj, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džehnemske vatre. Ko je od nas spreman za sitne para, a koliko god ti se da, to je sitna para, ko je od nas spreman da proda svoje dijete? Koliko nam će ponudi hiljada maraka? A mi to možda radimo na jedan drugačiji, nesvjestan način. I zato budimo ovdje na oprezu. Zato Allah ima mogućnost da radi u vinogradu, da li mi je dozvoljeno ne znajući u koje svrhe ide groš. Čovjek nije ni dužan da ove stvari ispituje. Dakle, e, to je drugo što se to zove vinograd i ne treba ga tako zvati, nego grožević i tako kako hoćete. Treba drugo neko ime nadjeta, ali vinograd nije ispravno ovaj, e, da se tako zove. E, ako striktno zna, to je druga stvar radi u vinogradu firme koja se bavi samo proizvodnjom alkohola. To je drugo pitanje. Znači, striktno zna pomaže tu, kao što znaš da će tvoje šljive otići u rakiju. To ne smiješ. Prodaješ određenom koji, koji se time bavi. Ne možeš ući, ne znam ja šta će vas, a ti znaš. To nije opravdanje. Nego, ako radiš na mjestu gdje se bere grože, radiš pod tim ovaj svojstvom ništa više, a ti ne učestvuješ u tome procesu. Hoće li otići za, za šećer, hoće li otići za sok, hoće li otići za vino, ti nisi ni u mogućnost da to ispitaš. Dakle, to, to nije u tvojoj mogućnosti. A što je u tvojoj mogućnosti, nemoj svjesno i namjerno. A može se praviti i od grožđa i od hurmi prave, i od svega što ima u sebi šećer. Posljednje, ako Boga, pitanje za ovu priliku. E, interesantno je moderno, tehnički dotjerano. Da li je dozvoljeno čovjek oženjenom da se dopisuje sa djevojkama preko interneta, budući da je dozvoljeno jer kaže ne, e, čuju, ne čuju se i ne vidije se i pored toga što ga savjetim da čita Kur'an i da provodi vrijeme slobodnu ibadetu, one neće uopće da čuje, nego kaže i ovo bade, dopisivanje sa braćom i traženje braću žene preko interneta, a za mene nema vremena za savjetovanje i još su e, nabavili čak internetu u tako da moj muž ode da klanja jaciju, kući se vraća posle ponoći, a ja tu još nije klanjao, a ja ga pitam što nisi klanjao u džami, kaže mi zakasnio sam u džemat i sad se ja pitam u što je proveo četiri do pet sati. Ja ovaj imam je plan. Ukratko je savjet tako. Ako moram ovo da se ide to zvuča, ništa. Nema, nema večera ovima sa vlada, pa ćemo kasnije onda odgoditi, odgoditi, ali ovo završi i sve. Ajde, da pa ti završi s ovo pitanje. Nema sumnje da je korištenje interneta e, maca dvije osusta. On se može korisno iskoristiti. I zaista vidjeli smo ima posebnih programa, jedan program zove se El u kojem imate na stotine hudbi pripremljeni. Imate programa gdje će vam dati najnovije informacije iz Čečeni. Imate programa gdje ćete naći razne islamske programe, gdje, e, sadržaj, e, dopisivati se ovaj, sa, sa, e, sa braćom, braća s braćom, sestra sa sestrom i tako dalje. Način kontaktiranja, da ti kontaktiraš sa djevojkama, sa ženama ili žene sa, sa muškarcima, to nije E, dozvojeno islamom. Zar svako od vas, ako neko radi na tome, ovaj, zar ne osjeća da šeitan u njemu proradi kad se tamo pojavi žensko ime i pita kako si i šta si. Bez obzira, šeitan stoji na srcu i čeka. je od svoga gafleta I on je el vesva, koji stalno se ti donosi. Spomeneš je Allaha, on je el koji bježi. Ali, ovaj, nikako se ne smije desiti da se da se ovi programi koriste za haram stvar. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaike kane anhu mas'ula. Zaista će slu i vid i srce sve će to biti pitano. I to se ne može sakriti. To bi je zabilježeno. Jesu tu to pogledu, taj pogled je zabilježen. Pokazat će se na kjametskom danu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Jesi li koliko trun atom uradio dobro vidjet ćete. Jesi zla koliko atom uradio vidjet ćete. U najmanju ruku, pored azaba sramota, od prvih do posljednjih svi da te vidi. I onda šta osjeća taj, šta osjeća taj koji ulazi u takve programe. I ne samo takve programe, nego i u druge, gdje se gleda nemoral i tako dalje. gledao da ko vidi okreće se, zatuša vrata i zasebi, jer su kaže boje Allah, يخافون من الناس ولا يخافون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول boje se ljudi, a ne boje se Allah, a on je s njima. U tom času, kad to čine, Allah ih gleda, Allah ih prati, Allah zna o tome. I zato čovjek mora biti svjestan da svaki čas smrt doći. A proživljen onakav, onakav kakav je preseli. Bilo ih je, nažalost, koji su gledali svakakve programe, svašta radili preko toga interneta, pa i u zadesila. Kakvo proživljenje oni očekuju? Dalje, nek takvi znaju da neće, neće prihvatiti ni za jedan haram, manji ili veći, a da mu kazna još na dunjalu neće doći. U najmanju ruku bit će uskraćen ljepote i rahatluka sa svojom ženom. Allah ti dao halal, a ti tražiš haram, pored halala. Znači da nećeš imati slast i onome halalu koji ti Allah dao. I zato po hadizima Rasula alaih Sasa salam koji su zabilježeni u Ahmedovoj zbisi hadisa gdje se kaže nijedan nijedan musibet čovjeka ne zavisi a to nije njegovim grijehom koji ga je zaradio. I zato koliko smo vidjeli onih koji su vidjeli preko interneta i tražili sebi žene i drugima i tako dalje, a zaposlili svoje porodice. Koliko smo vidjeli one koji su tražili nekakve programe pa su neuzobila ostavili namaz. Koliko smo vidjeli oni koji su nakon pravoga puta otišli na krivi put i vratili se. Neka se takav boji Allaha tabaraka ta'ala. I takav i takva. Jer ova vjera, nakon što nisam znao, ni prije nego što si saznao nisi bio tako neodgovoran. Kad si saznao pa namjerno sada griješiš i povlađuješ svojim strastima, vallahi boj se Allaha. Ne boj se sa Allahom igrati. Jer ako se Allah ne ljuti na tebe, u tom slučaju nećeš lako, nećeš lako se vratiti. Nakon što ti je, istina se pokazala jasno. وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون Allah neće staviti jedan narod na da idu dalaletom nakon što ih je uputio pravim putem dok im ne kaže i ne objasni ono čega se i čuvati. A ti znaš, a ti imaš halal, a tražiš pored toga harame, Boga mi to, to je izazivanje uzvišenog Allaha u i, i prizivanje njegove sržbe. Umjesto da pomislimo što se radi iz naše u Palestini, šta se radi u Čečeni, jesmo čuli na Indoneziji, jesmo čuli šta se radi u Indoneziji, da je džamija puna klanjača spaljena. Jesmo čuli zadnje vijesti, mi se povodimo za svojim strastima, jesmo čuli da ima porodica koje ne imaju šta jest u Bosni, koji sjeruju iz njihovih domova, a mi se povodimo za Dunjalukom, zaista ne znamo šta je veće iskušenje. Je li siromaštvo ili neimaština ili bogatstvo kada se čovjek osiri. Musa a.s. kaže u dobu Rabbena innaka atajta Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amualan fil hajati dunja Rabbena li udillu an sabili li udillu an sabili Bože ti si dao Faraonu i njegovim velikašima i metak i ukaze ovoga svijeta Bože, samo zato da skreću sa svoga puta. Da oni skrenu i da drugi odvode s pravoga puta. I zato iskušenje je i metak imati. I budimo toga svjesni. Ona blukum bi šerni Iskušavamo vas u dobro i u I u imetku i u neimaštenju. I zato Resulullah Ali sada salam u svome sahih hadisu kaže La hasada illa tini. Nema zavisti osim u dvije situacije. رجل آتاه الله القرآن ودرقوا رواية آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها آناء الليل والنهار شوفك قم الله دادني قرآن مدرس فأون فتو مرادي إذا ننوش ورجل آتاه الله مالا شوفك قم الله دادني ميتا فهو يوفقه في سبيل الله ana el I on ga troži na Allahovom putu noću i dan. Dakle, iskoristi blagodat koju ti je Allah dao. Pomozi svojoj rodbini prije svega, sebi i svojoj rodbini, svojoj porodici. Naravi literaturu koja je hajr. Iskoristi ove programe. Danas imate programa teđvida, učenja harfova, programa tekstira, programa čuda jedno da se to iskoristi na hajr način. Čovjek neće hajr, hoće haram. Zaista je to od zavođenja šeitana. I zato obratimo pažnju na ovo i gledajmo da ustrajemo na pravom putu. Zato